my shit tight, hair done, outfit crazy, shirt fit just right. White Peter with a bag of tan, walking, demanding all lies. Baby, here I am, ain't ashamed of my frame, and I know you're watching. Putting on a show for you, popping, I ain't stopping. Lot of action and you wanna corner, Iggy on it too. Only thing to make it better though is me with you. And I know you're feeling that regardless of your front. And I heard through the streets it was me you wantin'. Let me find out you shy something, but I know you're not. So stop the games and approaches, you really not. You ain't gotta see me to my car. I'm a big girl, but you'll find out. Stuck for me while I drop top and ride out. Will spin it, wanna know what shorty all about. But it's who I'm proving, and these words is coming out my mouth. It's that gangsta love, it. gangsta. Just Lovin, הסינגל החדש של איב, יחד עם אלישה קיז. איב. איב, אלישה קיז. גנגסטה לאבין מתוך הבום שלה שיצא בשבוע הבא, עוד שבועיים. באמת? וואי, אני כל כך מתרגש. באמת? כן. אוקיי, אז גבירותיי ורבותיי, לכבוד זה שאתה מתרגש... גו, גו, גו, גו. קייס, מה אה, אתה אומר? השמעתי את זה בקצה. אה, אה, כן, לא? נכון? יפה. גבירותיי ורבותיי! השעה השנייה! של פחד המוות! של עסק שחור! You, me, Mendelssohn, the number one nigga in the joint, baby. Me, you, me, you. Me, you gonna nick me, you gonna nick me, you gonna nick me, you gonna nick me. מיכל לוין, מיכל לוין. מיכל לוין! מיכל לוין! מיכל לוין! מיכל לוין! מיכל לוין! מיכל לוין! מיכל לוין! בלינג בלינג בלינג! בלינג בלינג! אפס! שלוש, שבע, שש, חמש, עשרים ושתיים. אה, חשבתי שאתה התכוונת להציג אותי אפס. גרוע! די כבר עם הגרוע הזה. אבל זה היה מאוד גרוע. די. דארט ויידר. מה אתה רוצה? אפס שלוש! לירון ג'ף קטני. לא, כשאמרת אפס, עזוב, פספסת, קוואמי דה לה פוקס. תודה. שש חמש, עשרים ושתיים, חמישים ושתיים. היום אנחנו מחלקים לכם שלושה עותקים מהאלבום שוקולד, מתנת הליקון, אוסף הסול R&B, היפ הפ המשובח של חברת טליקון, מתנת טליקון, וארבעה עותקים מאלבום הבכורה של אילן בבילן! יאמן! אוקיי. אוקיי. אנחנו, אה, מיכל. מיכל. מיכל לוין. מיכל! אנחנו הולכים לפתוח את 1-800-891-8 אה, כוכבית 9018 אה, תכף. הוא מדבר אליי. אז התכוננו, יש לנו חידה. לא, לא, הוא מדבר אלייך. אוקיי, אז לא- ככה. זה רק שידור בשבילך. <laughs> ביום רביעי הקרוב תהיה הופעה של ש"ס שחר סוויסה במכבי מיוזיק פקטורי בתל אביב, הופעה חגיגית ומלאה, יופיעו גם כלא 6, דנשה, מסיקה, בזוקה, יהיה מיקרופון פתוח, ינחה את זה חמי מחלוצי החלל, יש לנו שתי הזמנות זוגיות בסך הכל לחלק לכם. אז שני הראשונים שיתקשרו ויענו נכונה על השאלה הכל כך פשוטה. מה השאלה? באיזה להקה היה חבר ש"ס שחר סוויסה? באיזה להקה היה חבר ש"ס שחר סוויסה? 1 800 891 8 או כוכבי 918 לבעלי פלאפון! דרעי אמסיז? לא. אתן לכם רמז, זה קשור למוקי. אוקיי! רגע, שב"כ, שב"כ סתם? לא, אבל קרוב. פטמן פלוטינג? תגלה לי את התשובה. חכה רגע. תגלה לי את התשובה. לארה פלינבוים! הוא היה חבר בלהקת לארה פלינבוים? לארה בוודאי! לארה גלריה פצ'יקה. אתה ראית את ג'אפקה ב-Man in Black 2? לא, אבל אני ראיתי ג'אפקה! ב-Man in Black 2. breaking the back of the random attacker. So can the flack, yo, i dangerous. I've been trained to bust when a stranger bust trying to endanger us. Praise me, y'all. Don't nothing phase me, y'all. When they see me, they gaze me, y'all. Crazy, y'all. They say I'm a myth. Trust me, if somebody ripped out of the depths of your imaginations appears Will Smith. Black suit, the black shades, the black shoes, black tie with the black attitude. New style, black Ray Bans. I'm stunning, man. New hotness, pitch black 600, man. Don't you understand? man? What you thought I wouldn't come again? Leave you hanging without bringing you the fun again? Tangle in with the alien scum again? Will Mind your manners or the black suits running Will Smith. Nod your head. The black suits Let me see you nod your head like this. Let me see you like this. Let me see you bop your head, nod your head. me sick, right? Earth is worthless to her, she be tripping like Threatening me and my men's trying to get the light Thinking she's superwoman, but black kryptonite Finishing whatever you start, son The best looking crime fighter since myself in part one Better act right and play nice and sing along Cause K is back any hype, what? Bring it on! Uh, wanna brawl with me? Trying to brawl with me? Uh, uh Yo. Loveland boy. What? What? What? the swayed by the black suit shades and clothes when you above the law. Feds can't touch me, y'all. Highly ranked, black blank ID card. So disregard what you think you saw. Put that phone down now. Who you think you calling, huh? One little flash, then good night there. Just open your eyes, honey. Look right here. Thank you. Mission completed. I mean it. We won't be defeated. You seen it. We did it. Even with weapons depleted. Galaxy defenders. Don't act like you don't remember. Taking contenders and proving they only pretenders. Ladies and gentlemen, boys and girls, the men in black is back to protect the world. When the enemy is near, the elite is here. So have no fear, just limit. See you nod your head. Come on, nod your head like this. שמעתי שבתוכנית רדיו שלה היא לא מפסיקה לצעוק וואמי. מה אתה אומר? כן, בהוליווד. והטריידר! תשמעו, אם אתם נמצאים בכביש החוף, יש עומס תנועה כבד ממחלף אולגה עד מחלף חבצלת. תתקשרו הביתה, תגידו שאתם לא מגיעים לראש השנה, ושאתם נשארים שם, שהמשפחות יתחילו לצעוד בכיוון שלכם. כי הפקק הזה נמשך שעה! שעה מהחיים שלכם בתוך קופסת פח! גלמה! מסריחה! שעה! גרוע. אור אלולות! גרוע. והרדיו שלכם קולט רק גלגלצ, ואתם צריכים לשמוע אותנו. <laughs> אה, אוטומטית הם העבירו לזה, כן. לאן? למעבדה? לאן הם יעבירו? כן, בדיוק. אוקיי! אוקיי! אוקיי! אוקיי. אנחנו רוצים לומר לכם ולספר לכם, קודם כל, תודה רבה, יש שני זוכים בהזמנות זוגיות להופעה של ש"ס ביום רביעי, הרביעי לחודש במכבי מיוזיק פקטור עם כנס שש דן שם מסיקה ובזוקה וחמי עם חלוצה חלל ומיקרופון פתוח, הופעה חגיגית ומלאה, ש"ס עם רביעי מכבי מיוזיק פקטורי, חוף סלמת תל אביב. גם, אנחנו רוצים לספר לכם שביום שבת הזה, כמו כל יום שבת, יש אה, מסיבת היפ-הופ באו-בר, רחוב אלנבי 56 תל אביב, זה שעבר מועדון הסין. אובר אה, מסיבת היפ-הופ יחד עם בייבי ג'י ושורתי! פתיחת דלתות ב-10 בלילה, אובר היפ-הופ יום שבת הקרוב, אלנבי 56 תל אביב, אה, וגם... אנחנו רוצים לומר לכם שמחר במצעד האהבה יהיה לירון ג'ף קייט אמי, יחד עם די.ג'י סופרים, דוגלנד כלא 6, חלוצי החלל וסבלימינל והצל, על משאית ההיפ-האפ הציאנית הראשונה בהיסטוריה. סיימת? כן. את כל הלוח מודעות? כן. יופי. ומתי מגיעים למודעות של... יכול אה, להפסיק את הרעש שמעצבן הזה מעט, אז לא זהו, תוריד שנייה את המוזיקה. אוקיי. קודם כל יש אנשים שהרעש הזה מעצבן אותם. תעשה אותו, כי אנשים לא הבינו מה זה היה. רגע, רגע, לא, לא, לא. חשבתי על קונספט חדש, לעסק שחור, שעה אחת תהיה מוזיקה והשעה השנייה תהיה ככה. רע של עט. כן. די לצחוק, תפסיקו, תפסיקו לצחוק מכל בדיחה שלו! רגע, תשתוק שנייה, תראה, יש בזה משהו מהפנט. ש, די, די עם הצחוקים האלה, זה, זה רציני. ת, תכף תתחיל להרגיש רגוע. אתמול בלילה אה, חלמתי שלירון עושה לי מסאז' באצבעות של הרגליים ואז אנחנו נכנסים ביחד למקלחת ופתאום אני מוריד לו את התחתונים ואני אה. מוצא שם עוד תחתונים ואז אני מוריד לו גם את הזוג הזה של התחתונים, ופתאום יש לו שם חולצה על המכנסיים. אני אומר לו, לירון, למה יש לך חולצה על ה... על ה... ברגליים? ופתאום יוצאות לו ידיים מהשרוולים של החולצה, מהרגליים, והוא תופס אותי, נותן לי צ'פחה ואומר לי, מהיום קוואמי לא אומרים צ'פחה, אומרים צ'פקה! ולי היה גם כן חלום. <laughs> חלמתי שאתמול בלילה אני מלקק לך בין האצבעות של הרגליים ואז אנחנו mm. הולכים למקלחת, ואתה מוריד לי את mm. התחתונים, ואז יש לי עוד תחתונים, mm. ואז אתה מוריד לי את התחתונים, ואז יש לי עוד תחתונים, ופתאום אתה מוריד לי את התחתונים, ואז יש תחת, ואני רואה את התחת שלי במראה, פתאום מתוך הרקטום שלי יוצאת יד שמחזיקה מגן דוד! זהו, ואז התעוררתי. הופה! וואי, זה היה מדהים, אני לא זוכר שום דבר, מה, היה, מה קרה עכשיו? אני לא יודע, אני לא זוכר עברו, כלום, כלום. עברו כמה דקות ו... כלום. לא, אני, אתה, אל תעשה את זה יותר, אל תעשה את הרעש יותר הזה של העט, אל תעשה את זה יותר. מה, באמת, נכון? וואי, זה היה מלחיץ. אוקיי. וצריך להירגע. נכון, אז יש לי את השיר המתאים. מתוך האור והצל, סבלים מנהל והצל וסיוון! לא תצליחו לעצור אותי. את הכל אתם תכננתם בשבילי לקחתם לי את כל העצמאות חייתי קטנה, פחדנית, עצורה סגורה, הססנית, לא אפשרת לי להתבטאות, נכנסתי לבועה של אשליה, אבל זאת ריקה שברה חנקה אותי, עד שהחנן באישיתות שלי דחתי, נשברתי, נשרפתי, כל מה שרציתי לא קרה לי, עכשיו אני אתם לעצמי, המילה האחרונה בסוף תהיה רק שלי, תפסיקו להם לעשות, לחנך אותי, היי! אני תשנה מדבר עכשיו אין עוד בן אדם במדינה שמסוגל עליו מי בא לקרב? צ'יק צ'אק, צ'ק בעובר ושב הוא לא ידעתי, לא שמעתי אמונה בלב שלי אחי לכן ניצחתי אנשים שמים לי רגל את כולם כיסחתי אני מקליט באולפן שלי, רוקד במועדון שלי לא שמים את זה ברדיו אז נשמיע בתוכנית שלי כ"א-קט אימפריה על אמת לא חיים בתוך סרט תבין אני ישראלי עצמאי. תל אביבי עצמאי אמיתי ולא תצליחו לעצור אותי בחיי אני ממשיך עד אחרון חרוזי אל אלוהי כבר מתי יענו תפילותיי ממנסה לתפוס בכוח נאחז בציפורניי אינסטינקט חייתי תיזהר משיניי מי מתביית על מטרה ולא מוריד את עיניי למה מה צריך כדי לפורר הדממה למה מי מה אני בא עם כל הג'מעה. הכל מזויף יפה ירקוני חברות מתמוטטות מהאושר אל העוני יש כאלו שמדברים על שלום יש כאלו שחיים בחלום יש אחד שלוחש, עם קובע זה עם טיפש מהפה שופך את הדלק, מי מכבה את האש? לא אכפת לי יותר, כי אני לא מוותר אני כאן נשאר עומד איתן ולא מ... קפץ עליי שלקחתי את כל העניינים לזרועותיי וואי וואי תמיד ידעתי שכדאי לנצח במרוץ להגשמת חלומותיי אה, תן לי לזרום, תן ללב שלי לפרום, תן לאנשים לגעת בחום עוד עוד בנות כולם לעמוד, אי אפשר לעצור אותנו לפחות מכבוד שמת לב שיואב עצל בשיר הזה קצת מזכיר את יצחק שמיר? די די בהגשמת חלומותיי הסתבכת עם מי? יש לי טלפון של חברת אבטחה, אני אתן לך בסוף. Look right here, that's how we gonna do this. Hook up the turntable, we'll get on the keyboard. Oh yeah, where you at, little boy? Come on, raise up to the game, nigga. Huh? Huh? What you say, boy? Hey, let me slide in the vans with the fished out fans. Hit the mall with my girlfriends, dish out ends. you know it ain't tricking if you got it. got baby girl what she desire. It's chump change mama, marijuana scholar. Know what I got up in my styrofoam cup, that purple stuff. It was given to me at birth to So that's why I copped the Bentley with the leather and the fur and the guts. Hey, hold on mommy, them whoops on doves trunk, 28s, no rub. Slide in the bins, fins, bubble eye lens. Caught you in New York, y'all know who win. Birdman dead with the Gucci Prada. Slam back, cup truck, no rims, can't holler. Cause that Louis Fendi on Ostrich Street. You tell him, make daddy, mommy, do you love me? I ain't change. I told y'all. Don't you know it's Jag on them 22s, flip white to green, 500 degrees. In that Cadillac truck on them 23s. I'm the boss of the game with the money and fame. All these Naked women that pop champagne in these marble floors, they high as Rick James. if you know my name, you know my game. It's Lil Woo, they from the hot block with serious flow. Gotta get dope y'all won't feel me, bro. But y'all don't hear me, though. Till I'm rolling down my window when my grill is show. And you know I'm probably pumping through the hood on them 24s. Word. Rims poking out the side of the earth. Glock have your ribs poking out the side of your shirt. I'm a 17 nigga and I ride with the toe. I'm a stunner. my ring is so blingy, blingy, yo, stop blinking though. We smoke stinky, stinky dro, and we don't cop them incy wincy old, and we don't stop now, nah, we blow. Fuck the people, everywhere we go, we smell like EO. Birdman my pulse, so that make me go lie like an But she see that thing cause I said English term. That stunner don't have an OZ to burn. I go in each store and ball like a dog. In and my niggas ball like a dog. Nigga calls on the streets, all on the lawn. Ice in my teeth, all on my arms. Tats in my face, my back in my arm. Tats in my face, my back in my arm. Told you. series, I can sell a hook or some pussy. מה אתה אומר? I can sell a hooker some pussy. וחבר'ה, הוא היה בדחן. ליטל וויין, way of life, way of life, סינגל החדש והמאוד מצליח שלו. די ברור למה קוראים לו ליטל וויין. איזה זהו, זהו. כאילו. לא יודע. גרוע! עד כאן עסק שחור, אמ, אנחנו עכשיו עוברים לטקס אנשי השנה. גבירותיי ורבותיי, הישר מהר הבית, טקס אנשי השנה. אהלן, אהלן, די, די, די, תפסיקו למחוא לי כפיים, די! אה, די, די, די, תודה, תודה, די. חבר'ה, אני לא יודע לעשות חיקוי טוב של דודו טפז, אז תחשבו שזה הוא, כי זה הכי קרוב שאני יכול. זה מה יש, עם זה לנצח. חבר'ה! זה טקס חשוב זה טקס נהדר, יש לנו הרבה מאוד פרסים, הרבה מאוד פרסים, ואנחנו מיד מתחילים עם הפרס הראשון, פרס אנשי השנה ברדיו. אבל לפני שנגיע לפרס, אנחנו צריכים למרוח זמן כדי שיהיו הרבה פרסומות. ולכן אנחנו מיד אה, נתייחס באופן ישיר לאנשי הרדיו, ומאוד אה, אה, מאוד מרגש אותי לא, לא, יש לי גם שהחיקוי שלי בשלדות בפלאזמה מתחיל להזכיר לי את אריק שרון קצת וגם מאוד מרגש אותי שיש פה אנשים אנשים שצוחקים בקהל מהבדיחות שלי מחיאות כפיים! תמחו לי כפיים, נותר לי בדיחה טובה! די, די, די, די, תודה. זה גם קצת חיקוי של אלי ומריאנו עושים אותי. חבר'ה! חבר'ה, מאוד מאוד מרגש אותי. מיד נעבור לפרס באופן מיידי. צריך למרוח עוד קצת זמן בשביל הפרסומות. חבר'ה, אז באמת נהדר שיש פה אנשים נהדרים. למשל, אני רואה פה את האנשים האמיתיים, אנשי השנה האמיתיים! העולים החדשים. תראו, תראו את מי הביאו. אני רואה פה משפחה מקסימה. כן, די, די! תודה לאלי ומריאנו! תודה. נמצאים פה אנשים נהדרים. אה... אני רואה שאתם אה, נראים לי קצת עולים חדשים. מאיפה אתם? תל אביב. אה, אוקיי. רגע! אתה, אתה נראה לי מוזר, אתה נראה לי עולה חדש, מאיפה אתה, בן אדם מקסים שכמוך? אני נולדתי בתל אביב, אבל ההורים מתימן. אה, אתה יודע לעשות חיקוי של תימני? מה, אה, בשביל שזה יהיה כאילו אותנטי? כן. אה, אני תימני. נהדר, תמחאו לו כפיים, הוא איש השנה האמיתי! איך קוראים לך? לירון, אבל... הוואלה, לירון, שם תימני טוב. רגע, אם אתה רוצה בשביל הרייטינג אני אהפוך אותו למנשה או לזכריה. כן, זכריה, נהדר! אז זה זכריה. תעשה במבטא תימני, אז זכריה. השם שלי זכריה. אוי אה, אה, אה. ששנה, אוי ששנה. ג'חנון, ג'חנון. נהדר, תודה, תודה. לא, לא. ותגיד עכשיו לפרסומות, כי רק ככה תהיה יהודי ישראלי גאה. ובמבטא תימני לעשות את זה? כן, תצחיק את העם! ועכשיו לפרסמות. אה! נהדר! טוב, אנשי הטקס, אנשי השנה, פרס אנשי השנה ברדיו. לכבוד הפרס הזה אני רוצה להציג לכם את איש השנה האמיתי הראשון השני שלי. אתה נראה לי כמו עולה חדש מארגנטינה! לא, זה עדיין אני, זה אה. לירון. אבל אם אתה רוצה, אני יכול להיות עולה מארגנטינה. כן, בבקשה! חורכה זה בסדר? כן, חורכה. אני, השם שלי חורכה, ואני מארגנטינה. יופי! הוא איש השנה, מרגש! בוא תציג את פרס אנשי השנה ברדיו. רגע. רגע, אנחנו צריכים למרוח עוד קצת זמן, אז לכבוד העניין הזה, הבאנו זמרים ששרו שירים שמאוד הצליחו השנה ברדיו, קבלו את אבי סינואני, אבי ביטר, וזהבה בן, זהבה! במקרה אחד פה שיר, נכון? כן! לילות שלמים כבר לא... מחיאות כפיים, איפה אתם? איפה אתם? די! די! יופי, תשאירו איתה, יופי של שיר! צריך למרוח עוד קצת זמן על הפרסומות, חבר'ה, ככה זה בטקס אנשי השנה. ו... ביחד! יופי, נהדר, עכשיו אנחנו אה, צריכים להציג את המועמדים לפרסים. טקס... אמרו לי שאני גם צריך להיות עולה חדש מרומניה. כן, בבקשה. אז אה, הנה, המועמד, איך קוראים לך? עדיין לירון. לירון! נהדר! אז... אה, אבל אם אתה רוצה אני יכול לקרוא לעצמי ננסי. ננסי, תציג את אנשי השנה ברדיו, המועמד הראשון הוא... רגע, במקטר אומני? כן! תגיד, המועמד הראשון הוא. רזי ברקאי! בוקר טוב לכולם, אה, אני מקווה מאוד שאני אזכה, ותודה אה? רבה. המועמד השני הוא דוד עצבני! אגב, תודה רבה אחות! המועמד השלישי הוא הצמד קוואמי ולירון! תודה רבה. תודה רבה. המועמד הרביעי הוא ז'אקו ז'אקו השודרן הידוע. המועמד החמישי הוא שמוליק סייר! כן, אני שמוליק סייר על הכיפאק, יש לו ילדות בנות 12 על הכיפאק, יופי. האם כבר קיבלתם מחזור ראשון על הכיפאק? ומועמד הבא הוא חיליק וסוניק! כן! פוגו! תוכניות רדי מאוד מצליחות אה, יש פה לכולם, להיטים גדולים, והמועמד העשירי הוא צ'פקה! זו הפואנטה אגב. רגע! אה, אוקיי. גבירותיי ורבותיי, הזוכים! הזוכים בטקס אנשי השנה! אתה רוצה שאני עולה חדש מנורבגיה? כן. אוקיי. כן. בבקשה תפתח את המעטפה! פרס איש השנה רגע, רגע. ברדיו! לפתוח את המעטפה במבטא נורבגי? כן! איך קוראים לך? סוון. סוון! די.ג'יי סוון. די.ג'יי סוון. היה לי להיט פעם שקראו לו הולידיי. והזוכה הוא! Venha a ver la persomot. Venha a ver la persomot. Hey, hey.